Me mata como le queda el oversize Combina muy bien con sus Nike Off-White Cuando sale a bailar se desata Se le ve en sus ojos de gata Y yo con ganas de darte No puedo dejar de mirarte Ponte a mover cuanto antes Estás bella acá En el mercho, escuchando fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho conmigo por despecho cuando te des cuenta ya lo habremos hecho en el marcho escuchando farcho hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho aunque tal vez estás conmigo por despecho cuando te des cuenta ya lo habremos hecho súbete que te llevo y fumeteo tú me pides más yo nunca le freno por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el mercho, escuchando fercho Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho Aunque tal vez estás conmigo por despecho Cuando te des cuenta, ya lo habremos hecho En el Mercedes a 200 Dime si quieres algo violento En el Mercedes 200 En cinco llego tienes tu nombre en mi asiento Mami, escándalo Armas si te saca el Ven, que te lleva al mall, tener en el marcho, escuchando Fercho. Ven, que te lleva al mall, amor en el marcho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho. En el marcho, escuchando Fercho. Hoy quiero dormir pero acostado en tu pecho, aunque tal vez estás conmigo por despecho. Cuando te des cuenta ya lo habremos hecho. Joe.